39 skirsnis. Paskui greitai įsisklaidė ir sustojo kiekvienas tam tikroje vietoje. Turėjau susiremti būrys prieš būrį, bet pirmiausia buvo leista žymiausiems kardininkams surenkti individualias dvikovas, kuriuose labiausiai išryškėja priešininkų jėga, vikrumas ir drąsa. Štai iš galų išėjo į priekį kovotojas amfiteatro mėgėjams gerai žinomas pravardę Mėsininkas, Lanijo, daugelio žaidinių nugalėtojas, su dideliu šalmą ant galvos ir šarvais, iš priekio ir nugaros dengiančiais jo galingą krūtinę, ryškiai apšviestoje geltonoje arenoje atrodė kaip milžiniškas žvilgantis vabalas. Prieš jį stojo nemažiau garsus retiarijus kalendijonas. Žiūrovai ėmė kirsti lažybų. 500 sestercijų už galą, 500 už kalendijoną, prisiekiu Herkuliu, tūkstantis, du tūkstančiai. Tuo metu galas prie arenos vidurį pradėjo vėl trauktis su atkištu kardu ir nuleidęs galvą atidžiai sekė pro antveidžio plyšius varžovą. Lengvas, gražaus kultūriškos toto retiarijus, nuogutėlis tik persijuosęs trėnas, mikliai sukosi aplink gremėzdišką priešą, grakščiai mosuodamas tinklu. Čia nuleisdamas, čia pakeldamas trišakę ir dainuodamas įprastinę tinklininkų dainą. Ne tave žuvies aš ieškau, ko sprunki tu, galę? Tačiau galas nespruko, pavalandėlį sustojo ir įsispyręs ėmė nežymiai sukiotis vietoje, kad priešą visada turėtų prieš akis. Jo figūra ir bjauriai didelė galva dabar atrodė klaikiai. Žiūrovai puikiai suprato, kad šis sunkus, variu apaustytas kūnas rengiasi staigiam šuoliui, kuris gali nulemti kovą. Oretijarijus čia prišokdavo prie jo, čia atšokdavo savo tridantėmis šakėmis, taip greitai musuodamas, kad žmogaus akis vos spėjo sekti. Trišakė kelis kartus džerkštelėjo į skylę, bet galas nė nekrustelėjo, tuo parodinamas didžiulę savo jėgą. Visas jo dėmesys atrodė sukauptas ne ties trišake, o ties tinklu, kuris nuolatos sukosi aplink jo galvą ir piktą lemiantis paukštis. Sulaikę krūtinėje kvapą, žiūrovai sekė mitrų gladiatorių žaismą, Nutaikęs akimirką Lanjonas pagaliau puolė staiga priešininką, o šis taip pat vikriai išnėrė iš po jo kardo ir pakeltos rankos įsitiesi ir metė tinklą. Pasisukęs vietoje galais jį sulaikė skydu, paskui abudu atšauko atgal, amfiteatre sugriaudėjo šauksmai. Makte! O žemutinėse eilėse vėl prasidėjo lažybos. Pats Cezaris, kuris iš pradžių kalbėjosi su Vestale Rubrija ir nelabai sekė reginį, atgrėžė veidą į areną. Gladiatoriai vėl ėmė kovoti taip vikriai, taip tiksliai judėdami, kad tarpais galėjai pagalvoti, jog jie nežudbūtinai kaujasi, o tik rodo savo miklumą. Lanjonas dar du kartus įsisukęs nuo tinklo, vėl ėmė trauktis į arenos kraštą. Tačiau tada tie, kurie lažinosi prieš jį, nenorėdami, kad jis pailsėtų, ėmė rėkti pulk, Galas paklausė ir šoko į priekį. Retiariaus rankas taiga apsiliejo krauju ir jo tinklas nudribo. Lanionas susikuplinės puolė smogti paskutinį smūgį, tačiau tą akimirką kalendijonas tyčia, apsimetęs, kad nebegali valdyti tinklo, kryptelėjo į šalį, išvengė dūrio ir įspraudęs trišakę priešininkui tarp kelių, parvertė jį ant žemės. Galas mėgino atsistoti, tačiau vienu akimoju jie praeis gėlemtingos virvelės su kiekvienu judesiu vis tvirčiau veržiančios rankas ir kojas, o trišakiai smūgiai tuo metu verti ir verti ant žemės. Dar kartą įtempęs jėgas galas įsirėmė ranka, įsitempė stengdamasis atsistoti, bergžiai, dar pakėlė prie galvos silpstančią ranką, kuri jau nepajėgė išlaikyti kardo, ir krito aukštėlninkas. Kalendijonas trišakės dantimis prispaudė jo kaklą prie žemės ir abiem rankomis įsirėjimęs į kotą, atsigrėžė į Cezarių ložę. Visas cirkas drebėjo nuo plojimų ir žmonių klyksmo. Tiems, kurie lažybose statė už kalendijoną šią akimirką, jis buvo didesnis už Cezarį, bet kaip tik dėl to jų širdyse išnyko ir nusistatymas prieš Lanijoną, kuris savo kraujų kainą pripildė jiems kišenės. Tad publikos pageidavimai suskilo pusiau Visose eilėse pusė žiūrovų parodė mirties ženklą, pusė pasigailėjimo, bet retiarijų žiūrėjo tik į Cezario ir Vestalių ložę ir laukė, ką jie nuspręs. Deja, Cezaris nemėgo Lanijono, nes paskutinėse žaidynėse prieš gaisrą, lažybose pastatęs už jo priešininką, jis pralošė licinijų didelę sumą. Tad dabar pakiloje ištiesė į priekį ranką ir nulenkė nykštį žemyn. Vestalės tuštojo pakartojo šį ženklą – Tada kalendijonas priklaupė ant galų krūtinės, įsitraukė trumpą peilį iš už juostos ir pakėlė šarvus palei priešininko kaklą, suvarė jam į gerklę iki koto trikampę geleštę. Per aktumest suskambėjo balsai amfiteatre. Lanionas dar kiek pasitampė ir papjautas jautis kojomis paspardė smėlį, paskui įsitiesi ir sustingo. Merkurijui nė nereikėjo įkaitintą geležimi tikrinti, ar dar gyvas. Lavonas tuštėjo buvo išneštas, į kovą stojo kitos poros ir tik po jų užvėrė iš tiesų būrių grumtynės. Mene įsitraukė į jas visą sielą, visą širdimi ir akimis, klykė, reumojo, švilpė, plojo, kvatojo, ragino kovotojų, šėlo. Arenoje gladiatoriai padalyti į dvi komandas kovėsi įsiutę kaip laukiniai žvėrys. Krūtinė trenkėsi į krūtinę, kūnai pinėsi mirtiname glėbyje, traškėjo tvirtų galūnių sanariai, kardai niro į krūtinės ir pilvus, o išbalusias lūpas pliupsėjo kraujas ant smėlio. Keliolika naujokų į pabaigą pagavo toks baisus elbas, kad ištrūkę iš grūsties ėmė bėgti, bet mastigo forai, kapodami rimbai su pririštais alavo gabalais, vėl subruko juos atgal į kautinės. Ant smėlio susidarė didelės tamsios dėmės, vis daugiau nuogų išarvuotų kūnų tysojo vieną šalia kito it pėdai. Gyvėjai kovojo ant lavonų, klupo ant šarvų, ant skydų kruvinai žeidėsi kojas, įsulaužytos ginklus ir krito. Minė nesitvėrė džiaugsmo, svaiginosi mirtimi, jel savo sotino akis jos reginio ir palaimingai traukė į krūtinę jos kvapus. Pagaliau, ko ne visi nugalėtieji žuvo. Tik tai keletas sužeistųjų klūpojo viduryje arenos ir sviruodami tiesiai žiūrovus rankas, maldaudami pasigailėti. Laimėtojams buvo išdalytos dovanos, vainikai, alyvo šakelės, atėjo to kvėpio valandėlė ir netrukus visagalio Cezario įsakymu jį pavirto vaišėmis. Vazose buvo uždegti kvepalai, šlakstytuvai purškiai publika šafrano ir našlaičių lietų, po publiką pasklido gaivinamieji gėrimai, mėsos kepsniai, saldus piragaičiai, vynas, alyva ir vaisiai. Žmonės valgė, šnekučiavo, skelbė šūkius Cezarių galbiai, kad paskatintų jį dar dosniau apdovanoti. Kada žiūrovai jau numaršino alkį ir troškų ir šimtai vergų atnešė dovanų prikrautas pintines, iš jų amūrais perrinkti berniukai ėmė visokius daiktus ir abiem rankomis mėtė publikai. Kai buvo dalyjamos loterijos teseros, Kilo peštinės, žmonės grūdosi, vertė, trypė vieni kitus, šaukėsi pagalbų, šokinėjo per sėdinių eilės ir duso baisioje spūstyje. Juk kas gavo laimingą skaičių, galėjo laimėti netgi namą su sodu, vergą, pošnų apdarą arba retą laukinį žvėrį, kurį vėliau parduos amfiteatrui. Todėl darėsi tokia sumaištis, kad turėjo tvarką daryti pretorijonai o po kiekvieno dalymo reikėjo iš amfiteatro išnešti žmonės sulaužytomis rankomis, kojomis arba net mirtinai grūstyje sutryptus. Tačiau turtingesniai nedalyvavo kovoje dėl teserų. Augustijonai tuo metu smaginosi žiūrėdami į Hiloną ir šaipydamiesi iš jo tuščių pastangų pasirodyti žmonėms, kad į kovas ir kraujo praliejimą gali taip pat drąsiai žiūrėti kaip ir visi kiti. Tačiau bergžiai nelaimingas graikas raukė antakius krimto lūpas ir taip gniaužė kumščius, kad nagai smigo į delnus. Ir jo graikiška prigimtis ir dvasios bailumas nepakėlė tokių reginių. Veidas išbalo ant kaktos užvilgo prakaito lašai, lūpos pamėlo, akys įdubo, dantys ėmė kalenti, kūna krėtė drebulys. Pasibaigus kovoms jis šiek tiek atsigavo – Bet kai kiti pradėjo plakti liežuviais, staiga jam pašauko pyktis, jis ėmė desperatiškai atsikirtinėti. Ei, graikia, tu negali žiūrėti į sudraskytą žmogaus odą, kalbėjo tampydamas jį už barzdos vatinijus. Kilonas tik išėpė į jį du paskutinius pageltusius dantis ir atsikirto. Mano tėvas nebuvo kurpius, taigi nemoko jo slopyti. Makti habet, sušuko keli balsai. Tačiau kiti tyčiojosi toliau. Jis nekaltas, kad vietoj širdies turi gabalą sūrio, šūktelėjo senecijonas. Ir tu nekaltas, kad vietoj galvos turi šlapimo puslę, vėl atkirto Hilonas. Gal būsi gladiatoriumi, gražiai atrodytum su tinklu arenoje. Jeigu tave juos sugaučiau, turėčiau smirdantį mulkį. O ką darytum su krikščionimis, klausė Festas Ligurietis, ar nenorėtum pasiversti šunimi ir juos kandžioti? nenorėčiau būti tavo broliu. Tu meotų cholera. Paaiškinimas. E, tu meotų cholera, meotų gyvenamos apylinkės apie Azovo jūrą buvo laikomos nepalankiomis sveikatai daugelio lygų žydinių. Paaiškinimo pabaiga. O tu lygų mulas. Matyt, tau niešti kailis, bet nepatarčiau prašyti, kad aš jį pakasyčiau. Pasipėsik pats savo, jei kasydamasis nusidraskysi spuogus, neteksi to, ką turi vertingiausia. Šitaip jie puolė jį, o jis kandžiai atsikirtinėjo, visiems kvatojant, Cezaris plojo rankomis ir kartuodamas maktę juos kurstė. Tačiau netrukus priejo Petronijus ir palietęs ražytą dramblių kaulų lasdelę graiko petį šaltai tarė. Gerai, filosofe, bet tu padarėjai vieną klaidą – Dievai tave sukūrė vagišiumi, o tu tapai demonu. Todėl ir neišlaikysi. Senis pasižiūrėjo į paraudusiomis akimis, bet šį kartą nesurado kokio įžeidžiamo atvirčio. Valandėlę nutilo, o paskui atsakė, lyg prisiversdamas. Išlaikysiu. Tuo metu trimitai paskelbė, kad reginio pertrauka baigėsi, žmonės ėmė trauktis iš tarpų, kur buvo susispietę pamankštinti kojas ir pasišnekėti. Prasidėjo visuotinis sambrūzdis ir įprastiniai kivirčai dėl užimtos ankstesnės sėdinės. Senatoriai ir patricijai ėjo į savo vietas, šurmulys palengva tilo, amfiteatre nusistovėjo tvarka. Arenoje pasirodė žmonių būrys supirianti šiandien sukrešėjusio kraujo sulipintų smėlio gumulų. Artėjo krikščionių eilė. Tai buvo miniai naujas reginys, niekas nežinojo, kaip jie elgsis, todėl visi smalsiai laukė. Publika sėdėjo susipelpusi, tikėjosi nepaprastų scenų, bet nuotaika buvo priešiška, juk tie žmonės, kurie netrukus turėjo pasirodyti, sudegino Romą ir amžiai sukrautus jos lobius, juk jie gėrė kūdikių kraują, nuodijo vandenis, keikė visą žmonių padermę ir darė pavojingiausius nusikaltimus, sužadintos neapykantos nebūtų pajėgusios užgesinti nė didžiausios bausmės, o jeigu kas ir dilgino širdis, tai tik būkštavimai – kad kančios gali būti neganėtinas atpildas tiems nuožmiems pasmerktiesiems už jų piktadarybės. Tuo tarpu saulė pakilo aukštai ir jos spinduliai perkušti per purpurinį velarijų, pripildė amfiteatrą krūvino šviesos. Smėlis įgavo ugninį atspalvį ir tame švitėjime žmonių veiduose, kaip ir tušioje arenoje, kuri netrukus turėjo prisipildyti žmonių kančios ir žvėrių įnešio, slipėjo kažkokia kraupuma. Atrodė, kad ore sklando siaubas ir mirtis. Minia paprastai linksma dabar kupina neapykantos, atšiauriai tylėjo. Veidai buvo pikti. Pagaliau prefektas davė ženklą, tada pasirodė tas pats Haronu persirengęs senis, kuris anksčiau šaukė į mirtį gladiatorius. Perėjo lėtų žingsniu visą areną ir visuotinėje tyloje vėl tris kart kūjo pabeldė į vartus. Per visą amfiteatrą nuvilnijo nirnesys – krikščionys, krikščionys, sugirgždėjo geležinės tamsių angų grotos, nuskardėjo įprasti mastigoforų šūksniai į areną ir beregint arena prigužėjo tarsi silvanų apsidengusių kailiais. Paaiškinimas Silvanas romėnų miškų laukų ir kaimenių dievas, girinis. Paaiškinimo pabaiga. Visi bėgo greitai, kiek ašlygiškai, ir atskubėję į rato vidurį klaupėsi vieną šalia kito, iškėlę aukštyn rankas. Publika manė, kad jie prašo pasigailėti, ir pasipiktinusi tokiu bailumu ėmė trypti, švilpti, mėtyti tuščius indus nuo vyno, nugrauštus kaulus ir klykti žvėris, žvėris. Tačiau staiga įvyko netikėtas dalykas. Štai iš tų gauruotų būrių vidurio pakilo balsai ir nuaidėjo giesmė pirmą kartą – tokia Romos cirkė. Kristus regnat, Kristus viešpatauja. Žiūrovai apstulbo, pasmerktie gėdojo pakėlę akis į velarijų, išbalusiais veidais, bet su įkvėpimu. Visi suprato, kad šitie žmonės neprašo pasigailėjimo. Atrodo, jie nemato nei cirko, nei publikos, nei senato, nei Cezario. Kristus regnat, eidėjus garsiau ir suoluose iki pat viršaus žiūrovo eilėse ne vienas save klausė, kas čia dedasi ir kas tas Kristus karaliaujantis šių mirtininkų lūpose. Tačiau tuo metu atsivėrė naujos grotos ir į areną pasiutusių greičiu, lodama įsivežė didžiulė gauja šunų. Rusvi molosų veislės milžinai iš Peloponeso, dryžuoti pirienų šunys ir į vilkus panašus gauruočiai iš Hibernijos. Tyčia laikyti alkaniai kritusiai šonais ir krauju pasrūvusiomis akimis. Kauksmai ir užgesys užtvino visą amfiteatrą. Baigę giesmę, krikščionys klūpojo, nejudėdami į cvakmenėje, tik kartojo vientisų aimanų chorų pro Christo, pro Christo, už Kristų, už Kristų. Šunys užuodę po žvėrių kailiai žmonės ir suglume, kad jie niekiek nejuda, nedryso iš karto pulti. Vieni korėsi ant ložių sienų, lik norėdami pasiekti žiūrovus, kiti lakstė aplinkui ir inirtingai lojo, lyg vydami kokį nematomą žvėrį. Publika įsiuto, sugriaudėjo tūkstančiai balsų, kai kurie žiūrovai mėgdžiojo žvėrių reumojimą, kiti lojo kaip šunys, dar kiti siundė visokiausiomis kalbomis, amfiteatras drebėjo nuo riksmų. Jerzinti šunys ėmė čia puldinėti priklūpančiųjų, čia vėl trauktis, kalendami dantimis, kol pagaliau Vienas molosas leido iltis priekyje klūpančiai moteriai į petį ir parsigriovė po savimi. Tada dešimtys jų puolė į vidurį, lyg pro pralaužtą spragą. Minė paliovė staugusi, kad galėtų geriau viską įžiūrėti, per kauksmą ir urzgimą dar buvo girdėti graudus vyrų ir moterų balsai. Pro Christo, pro Christo, bet arenoje jau raičiojosi trūkčiojantys šunų ir žmonių kūnų kamuoliai. Išdraskomų kūnų kraujas dabar upeliais pleupi, šunys plėšė vieni kitiems iš nasrų kruvinų žmonių gabalus, kraujo ir išdraskytų vidurių tvaikas nustelbė arabų kvepalus ir užliejo visą cirką. Pagaliau tikur nekur liko pavienės klūpančios figūros, ant kurių tučtojau griuvo siaukianti, kaukianti ruja. Vos tik įbėgo krikščionys, Vinicijus pakilo ir atsigrėžė, kad, kaip buvo sutaręs, parodytų Fosori, kur ta Petronijos žmonių buvo užsislėpęs apaštalas, paskui vėl atsisėdo ir sėdėjo negyvėlio veidu, stiklinėmis akimis žvelgdamas į klaikų reginį. Iš pradžių jis buvo visai pastiręs iš baimės, kad Fosorius gal apsiriko ir lygija yra čia tarp aukų, bet kada išgirdo balsus pro Kristo, pamatė, kaip kenčia šitiek žmonių, kurie mirdami liudija savo tiesą ir savo dievą. Jį nusmelkė kitas neįveikiamas jausmas, deginantis kaip baisiausias opulys. Kai Kristus pats numirė kančiuose ir už ištai žūsta tūkstančiai, kai liejasi Marijos kraujo, tai dar vienas jo lašas nieko nereiškia ir meldauti pasigailėjimo, netgi nuodėmi. Ši mintis plaukė į jį iš arenos, melkėsi gilin kartu su mirštančių dėjonėmis, kartu su jų kraujo kvapu. Ir vis dėlto jis meldėsi ir kartojo su kepusėmis lūpomis, Kristau, Kristau, ir tavo apaštalas meldžiasi už ją. Paskui aptemo sąmonį, jis prarado nuovoką, kur esas, tik vaidenosi Katarinoje kraujo tvenkėsi vis daugiau ir daugiau, tas kraujas kyla ir įsilies iš cirko per visą Romą. Daugiau nieko negirdėjo, nei šunų kauksmo, nei žmonių riksmų, nei Augustijono balsų, kurie staiga ėmė šaukti. Hilonas apalpo, Hilonas apalpo, pakartojo Petronius atsisukdamas į graikų pusę. Šiam iš tikrųjų pasidarė bloga, jis sėdėjo baltas kaip drobi, užvertęs galvą plačiai įsižiūrėjęs, panašus į lavoną. Tuo pačiu metu pradėjo stumti į areną naujas aukas aptemtas kailiais. Jie, kaip ir pirmieji, tučtojau suplaupė, bet nuvargę šunys nenorėjo jų draskyti. Vos keletas puolė arčiau klūpančius, o kiti sugulę ir iškėlę kruvinus nukius plakė šonais ir plačiai žiovavo. Tada apsvaigusi nuo kraujo išėlusi minę sunerimo ir pradėjo klaikiai šaukti. Liūtus, liūtus, išleisti liūtus. Liūtai buvo laikomi kitai dienai, bet amfiteatruose minė primesdavo savo valią visiems, net ir Cezariui. Tik vienas Kaligula, nieko nepaisantis ir nepastovus su savo užgaidomis, išdrįsdavo priešintis, kartais net įsakydavo apkulti minę lasdomis, bet ir jis dažniausiai nusileisdavo. O Neronas, kuriam plojimai buvo visų brangiausi pasaulyje, nesipriešino niekada, tuo labiau dabar, kai rūpėjo apraminti po gaisro įpykusių žmonės ir suversti kaltę už nelaimę krikščionims. Taigi jis davė ženklą atidaryti kunikulą ir žmonės tai pamatę, to jau nuimo. Sugirždėjo grotos, už kurių buvo liūtai, juos pamatę šunį susimetė į vieną krūvą priešingoje rato pusėje ir tyliai inkštė, o tie vienas po kito žengė į areną, milžiniški rusvi, didelėmis gauruotomis galvomis. Pats Cezaris atgrėžė juos nuobodžiaujantį veidą ir prisidėjo prie akies maragdą, kad geriau matytų. Augustijonai juos pasveikino plojimais, minė skaičiavo ant pirštų, kartus malsiai sekdama – kokį įspūdį žvėrys daro viduryje klūpantiems krikščionėms, kurie vėl ėmė kartoti daugelį nesuprantamus ir visus erzinančius žodžius – pro Christo, pro Christo. Tačiau liūtai, nors ir išbadėję, neskubėjo prie aukų. Rausva šviesa arenoje juos baidė, jie markstėsi lyg apakinti, kai kurie tingiai ražys ištemdami auksas palvius liemenis, kiti plačiai atvėrė nasrų žiovavo, tarsi norėdami parodyti žiūrovams baisias iltis. Tačiau paskui sudraskytų kūnų, kurių daugybė gulėjo arenoje, ir kraujo kvapas ėmė juos veikti. Netrukus jų judesiai pasidarė neramus, karčiai šiaušėsi, šnebiai šnarpždamos traukė orą, vienas liūtas prišoko prie moters lavono sudraskytų veidų ir uždėjęs ant jo priekinės letinas, širkščio liežuviu pradėjo laižyti sukepusius krešulius kitas prisertino prie krikščionio laikančio ant rankų elniuko kailio aptemtą vaiką. Vaikas drebėdamas klykė ir verkė, konvulsiškai apkabinės tėvo kaklą, o šis norėdamas nors valandėlę pratesti jam gyvenimą, stengėsi atplėšti nuo kaklo ir paduoti toliau klūpantiems. Tačiau klyksmas ir judėjimas erzino liūtą. Staiga trumpai kapotai suriaumojas, jis vieno leteno smūgiu suknežino vaiką ir nutvėręs nasrais tėvo galvą akimoju sutriuškino. Tai pamatė visi kiti liūtai puolė krikščionių pulką. Kelios moterys nesusilaikė, nesuklikusios iš siaubo, bet minėjas nustelbė plojimais, vis dėlto šie greitai nutilo. Noras žiūrėti buvo stipresnis, o matė jie baisus vaizdus nasruose visai dingstančios galvos – Vienu ilčių dryktelėjimu keurai perskrostos krūtinės, išplėšto širdys ir plaučiai, kaulų traškėjimas dantyse. Kai kurie liūtai nugriebę aukas už šonų ar strėnų, pasitusiai šuoliais laksti po areną tarsi ieškodami nuošalios vietos, kur galėtų jas suėsti. Kiti riedamiesi šoko piestu, apsiglėbdami letenomis kaip imtinininkai ir drebindami amfiteatrą reumojimu. Žmonės kilo iš vietų – Kai kas palikęs sėdinės leidosi tarpai žemyn, kad geriau matytų, ir grūstyje ne vienas buvo sutriptas. Atrodė, kad įsikarščiavusios minios galų gale puls į pačią areną ir ims draskyti aukas kartu su liūtais. Skardėjo čia nežmoniškas klyksmas, čia plojimai, čia reumojimas, niurnėjimas, ilčių kaukšėjimas, malosų stauksmas, čia vėl tik dėjavimas. Cezaris laikė smaragdą prie akies ir atidžiai žiūrėjo. Petronijaus veidė sustingo prasidygėjimas ir panika. Hilonas jau anksčiau buvo išneštas iš cirkų. O iš kunikulų grūdamos vis plūdo naujos aukos. Iš aukščiausios amfiteatro eilės į jo žvelgė apaštalas Petras. Niekas jį nežiūrėjo, nes visų galvos buvo atgrėžtos į areną, o jis atsistojo ir kaip kadaise Kornelijaus vynoginę laimino mirčiai ir amžinybei tuos, kurie bus sugauti Taip dabar žegnojo žūstančių žvėrių nasruose, žegnojo jų kraują, jų kančią negyvus kūnus paverstus sumaitotais gniužulais ir sielas kylančias aukštyn nuo krūvino smėlio. Kai kurie kėlė į akis ir tada šviesėjo jų veidai šipsojosi, kad antai ten aukštai regi kryžiaus ženklą. O apaštalui plyšo širdis, jis kalbėjo, o viešpatie, te būna valia tavo, nes tavo garbiai, liudydamos tiesą, žūsta šios mano avelis, tu juk jas man ganyti liepiai, tad atiduodu jas tau, o tu suskaičiuok jas viešpatį, paimk jas, užgydyk žaizdas jų, numalšink sopulį ir duok joms palaimą, didesnę už šią patirtą kančią. Ir laimino vienus po kitų, būrį po būrio, su tokia didelė meilė, lyg jie būtų buvę jo vaikai, o jis atiduoda juos tiesiai į Kristaus rankas. Tuo metu Cezaris ar per įsiblaškimą, ar norėdamas, kad žaidynės pranoktų visus likščiolinius Romos reginius, sukuždėjo keli žodžius miesto prefektui, o šis nulipęs nuo pakylos tučtojau nuėjo į kunikulus. Net ir minė apstulbo, pamačiusi netrukus vėl atsiveriančias grotas. Dabar išbėgo išleisti į areną visokiausi žvėrys, tigrai iš Eufrato pakrančių, Numidijos panteros, lokiai, vilkai, hienos, šakalai. Visa arena tarsi subangavo įvairiausiais kailiais, drižuotais, geltonais, rusvais, tamsiais, kaštoniniais ir šlakuotais. Kilo tokia sumaištis, kad akis nieko negalėjo atskirti, tik siaubingai vertėsi, raitėsi žvėrių keteros. Reginys prarado tikrovės pavidalą, pavirto tarsi krūviną orgiją – tarsi klaikiu sapnu ar kraupia pamišusio proto haliucinacija. Riba buvo peržengta. Tarp reumojimų, kauksmų ir inkštimo, kai kur žiūrovai eilėse apliupsėjo šaižus, pasmiškas moterų juokas. Jų jėgos pagaliau įseko. Žmonėms pasidarė baisu, veidai paniuro, įvairūs balsai ėmė šaukti užteks, užteks. Tačiau žvėris buvo lengviau įleisti negu išvaryti. Vis dėlto Cezaris rado būdą, kaip jos pašalinti iš arenos ir dar suteikti žiūrovams naują pramogą. Visose tarpuose tarp suolų pasirodė būreliai juodų plunknomis ir auskarais pasipuošusių numidiečių su lankais rankose. Minė atspėjo, kas bus, ir pasveikino juos pasitenkinimų šauksmu, o jie priejo prie arenos aptvaro ir įrėmė strėlės į lankų timplės ėmė šaudyti į žvėrių pulkus. Tai buvo tikrai naujas reginys – Liauni juodi kūnai atsiloždami tempė standžius lankus ir leido strėlę po strėlės. Templių brunzgimas ir ilgų plunksnuotų strėlių švilpesys maišėsi su žvėrių kauksmais ir nustebusių žiūrovų šūksniais. Vilkai, lokiai, panteros ir dar likę gyvi žmonės krito vieną šalia kito. Kai kurie liūtai pajutę strėlę šonę, staiga pasukdami iš įsitimo perkreiptą snukį, bandė sugriepti metkotį ir sutraiškyti, kiti inkšti iš skausmo. Smulkų žvėrys įsigandę, lyg apduja blaškėsi po areną arba daužė galvomis grūtas, o strėlės vis švilpė ir švilpė, kol visa, kas gyva, krito mėšlungiškoje agonijoje. Tada į areną išbėgo šimtai cirko, vergų su kastuvai, semtuvai, šluotomis, karučiais, pintinėmis viduriams išnešti ir smėlio maišais. Jie plaukė vieni po kitų ir visame plote užvirė darbas. Greitai buvo pašalinta lavonai, kraujas, mėšlas, viskas sukurianta, išlyginta ir pabarstyta storų sluoksniu smėlio. Paskui išbėgo amuriukai, barstydami rožių, lelijų ir visokių gėlių žiedlapius. Vėl buvo užkurti smilkytuvai ir nuimtas velarijus, nes saulė jau gerokai pakrypo vakarop. Žiūrovai žvalgėsi vieni kitus ir klausinėjo, koks reginys jų dar laukia šiandien. O laukė toks, kokio niekas nesitikėjo. Štai Cezaris, prieš kiek laiko palikę savo ložę, staiga pasirodė gėlėmis nubarstytoje arenoje su purpuriniu apsiautalu ir aukso vainiku. Dvylika giesmininkų su citromis sekė iš paskos, o jis laikydamas sidabrinę liutnę nužygiavo iškilmingų žingsnių į vidurį ir kelis kartus nusilenkė žiūrovams, pakėlė į dangų akis ir valandėlę taip stovėjo, tarsi laukdamas įkvėpimo. Paskui užgavo stygas ir ėmė gėdoti. O spindulingas Letono sunau, Chrysos Tenedo ir Kilos valdove, kaip Ilijono šventą į miestą priešams galėjai atiduoti, Achilo pykčiui leidai nusiaupti, kaip tu galėjai šventuosius aukurus, vien tavo garbiai, kurstomus nuolat, leisti trojiečių, krauju užlieti, sidabra lankė šauly taiklusis, drevančiaus rankos į dangų kelias, motinų aimanos veržęs tavęspi, meldžia raudodamos tavo malonės, įdant jų kūdikių pasigailėtum. Uola tos aimanos būtų pravirkdžiusios, o tu jant stovi šaltesnis už akmenį, sielvartui kurčias esi, smintėjau. Giesmė palengva virto graudžia, kupina skausmo elegiją. Cirkas nuščiuvo. Cezaris pats susijaudino ir luktelėjęs traukį toliau. Tu dieviškusios formingos balsais galėjai aimaną šauksmus nustelti, tačiau ir šiandien akis rūva ašarom, tartum žiedai, gailiosiom rasomis. Vos pasigirdus jelvartingai giesmei, kuri iš pelenų ir dulkių vėliai prikelia, tą prapulties gaisrų nelaimių dieną, o kurgi tu buvai tada, smintėjau. Čia jų balsas sudrebėjo, sudrėko akis. Ant vestalių blakstienų pakibo ašaros publika klausėsi tyliai, o paskui pratrūko ilgai netilstanti plojimų audra. Tuo metu pro atidarytus vėdinimui vomitorijus buvo girdėti, kaip giržda vežimai prikrauti krikščionių kruvinų palaikų, vyrų, moterų, vaikučių, išgabenamų į baises duobes, vadinamas putikulais o apaštalas Petras susėmė rankomis savo baltą kretančią galvą ir širdyje šaukė. Viešpatie, viešpatie, į kieno rankas tu atidavėjai galę valdyti pasaulį ir kodėl nori įkurti savo sostinę šitame mieste.